watching them. for you. you know, te refiero, que lo Thank you. be Scripture. Σήμερα στις ελεξέρες, στο κοινοβούλιο, θα έρθει στις ελεξέρες για να συζητήσει για το πακέτο του Βιούνκερ. Οπότε, κολοπημένο πλημμύρα, ύψιστη με τα πέντε φεσίγματα θα be. Thank you. years ago see certainly she never success